Poštovani džemate, pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem oslikavajući kako ta osjećanja moraju biti i kako muslimani moraju osjetiti i osjećanja jedni sprem drugi imati kao primjer jednog tijela. I da šteka mi hulub, ako se požali jedan dio tijela, Znači, ako jedan organ zaboli ili nešto na tijelu zaboli, onda čitavo tijelo osjeća šta? Osjeća nesanicu i temperaturu. Pa ako te boli jedan zub, nema spavanja. I onda tek osjetiš kako je onome koga bole dva zuba. Ako te zaboli bilo koji dio tvoga tijela, tek onda znaš šta znači biti zdrav. I onda imaš osjećaj prema drugom. Bila je alik, tako ti Allah da je tebi danas neko srušio kuću, da ti je neko danas silovo tvoju žensku čeljak, da ti je danas izgled, izgledna čitava porodca, ti sam ostao i sva ti kuća srušena. Bili, bili ti digao bunu i vapaj, ne bi trebalo ti puno da govoriš ljudima, svi bi koji su bližnji i dalji vidjeli na tebi, da ti donosiš velike odluke, da si ti zabrinut, da si ti u velikim iskušenjima, da te je pogodio veliki musibet. I normalno da bi oni svi koji su oko tebe, ako su razumijeli ovu postavku da su vjernici dača, uradili sve što je u njihovim mogućnostima, da ti olakšaju taj bol, stali bi s tobom rame uz rame i tješili te i gledali šta mogu od unjavuka da urade za tebe, da ti uglaže taj bol. Draga moja braćo, naš me danas krvari. Uprite mi prstom gdje žive muslimani, danas na Dunjaluku, a da su nevjernici napravili od njih prave klaonice. I da nevjernici na njihovim košama i na njihovim kućama ne istrobavaju najsavršenije oružje koji nas polažu danas. Mi smo do juče krvarili i bilo nam je drago kada čujemo da tamo neko na kraj svijeta lobira za nas spominje nas, obraća se Allahu dovom, skuplja neke deke, skuplja datule, skuplja humanitarnu pomoć, pa onda ima sljedeći problem kako će tu pomoć dostaviti. To nam je na neki način, draga moja braćo, ublažavalo našu naša iskušenja na ovim prostorima. Za niste svjedoci da smo to sve zaboravili? Ko to danas stiže svoj glas i kaže treba braći u Siriji deka poslati? Treba im poslati šljiva, krompira, onoga što mi imamo, ne moramo izdišati toplu vodu. Gdje je ta islamska zajednica? koja barata sa milionima. Kad će doći red na tu vakupsku banku, da ona vidi šta tamo ima za one kategorije koje je Allah naredio da su one najpotrebnije i da se njima mora dati. Gdje su bosanski biznismeni koji troše milione za ove što vise na banderama, koji su svi do jednog lopovi izdajnici i vjere i ovoga naroda. I to je i vrani i ptici na grani jasno. Osim ovim ljudima koji još za sebe tvrde da su intelektualci, da su znači nadprosječno pametni. A da ne govorim onda za običan narod. Gdje su novinari? Gdje su novinari? Zašto oni sada ne idu? Gdje Auda odiš? Zašto on ne ide sada na prve linije? Pa ne vidi šta se dešava muslimanima i napravi tamo 60 minuta emisiju da prikaže šta radi jedan silnički režim u dogovoru sa svjetskom zavjerom. Jer ovo se, braćo, sve radi po dogovoru. Oni su svim arabskim vladarima podijelili hajmove i jašu i kao što se konji jašu. I upravljaju sa njima kao što se konj sa uzama i kajasima upravlja. Gdje su sada, kažem novinari, gdje su oni koji glume da treba zaštititi paš, paščar na ovim prostorima? Gdje su humanitarne organizacije? Gdje je Merhamet? Kako je to lijepo ime Merhamet od Rahmet? Gdje je ta milost i osjećaj? A ne znamo gdje bi prije krenuli. Ali sad je najaktuelnije u Siriji. Znate li, braćo, danaski svijet ima dvije krajnosti. Ima velike vrućine koje se često ne mogu podnijeti. Pa treba vode. Ona je sada skuplja nego zlato tamo tim prostorima. Da ne govorimo lijekovima. A onda ima drugu krajnost, ima hladne noći. Ko to od nas nema deku? Ko to od nas nema neki organ koji se vuče tamo negdje? i mačke se kote u njemu. A i upućeno nam, upućeno nam je naslagano da imamo više jednog što nam treba. Ali smo zaboravili da smo jednoga dana bježali u šume u piđamama i da ništa nismo imali. Mi ovdje želimo da pokrenemo jedan imanski osjećaj. Ako kažemo da su muslimani kao jedno tijelo, I kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme da su muslimani kao jedno zdanje, jedna zgrada, jedna tvrđava, je šutnu ba'obu ba'oba, potpomažu jedni drugi, nose zajedno taj teret. Pa je onda ispleo Resul sallallahu alaihi ve selleme svoje prste da pokaže i praktično kako to izgleda. Draga moja braćo, Mi možemo se opravdavati, kazati, to treba tamo neko drugi. Kur'an kaže da ti trebaš. Ako kažeš za sebe da imaš braću muslimane u Siriji, u Jemenu, u Somaliji, u Čečeniji, u Afganistanu, u Iraku, u Burmi i na svakom mjestu se zlostavljaju muslimani, moraš opravdati to što govoriš. Moraš imat pokriće za svoj govor. I ti i ja. I moraš se dobro zabrinuti i vidjeti jesu li ti briga muslimana i njihova stradanja i zlostavljanja. Na prvom mjestu je to negdje tamo? Nemoj misliti da onaj koji je pravio plazmu i ovu tehniku, da nije to predvidio psihički da ti budeš da brojiš žrtve, nisi zadužen da radiš u institutu za brojanje koliko je ubijeni, koliko je ranjeni i koliko je protjerani, nego si ti zadužen od Allaha Đelnešanuhu da to spriječiš. A ako ne možeš to da spriječiš, onda da ti budeš onaj koji će pomagati potlačeni i koji će svoj glas dizati i Allahu dovu upućivati i gdje god se može na bilo koja vrata kucati, nizati bunu i paniku, ne bi li se ljudi probudili i osjetili taj osjećaj da ni moramo biti svjesni. Poslanik kada je salatu o salam, kaže ne smije vjernik da zanoći, a komšija gladan. Ovdje je komšija neodređenog člana. Znači, bilo koji komšija, vla, musliman, otpadnik, vjernik, Munafik, ko ti je komšija? On ima tvoja prava ko tebe. A šta misliš onda musliman? Musliman koji je musliman. Predao se Allahu Đelešanuhu, pa ga Allah iskušava, to je Allahovo pravo. E hasi ben nasu a jutreku, a jakulu a menna vohu na juftanun. Jer Allah kaže, zar računaju ljudi da će biti ostane na miru. I ovo je kadrom određeno da Allah Đelešanu ima pravo, kao što je imao pravo da nas odvijedi kako ćemo izgledati i da ustima jednemo i rukama dohvatamo i jezikom pričamo, tako Allah ima pravo da nas iskušava. I to ne možemo nikako iza... Ne možemo to nikako da, da nas mimo iđi. Jer je Allah Đelešanu sve ljude iskušavao a najveća iskušenja imaju poslanici i oni koji njih slijedili. Kakva je naš hem u pogledu muslimana? Razumijem da nemamo hrabrosti, pa da uzmemo i naoružamo se sa onim što možemo i odemo i priključimo se s svojom braćom i borimo se. Nema, to je aman ha umrlo u nama, jer je u našim srcima vehem. Kile men vahnu ja Allah, pa upitaše ashabi, a šta je to vehem, o Allaho poslaniće? nepoznata riječ kod Arapa, pa oni nisu klimali glavom kao da im je jasno. Hoće da razumiju šta govori poslanik Islama. Mi danas puno toga razumijemo, ali suprotno od toga radimo. A sahabi ono što nisu razumjeli, htjeli su da razumiju pa da potom je radi. Kaže Humput Dunjao Karahijetu Meun. To je ljubav i zaljubljenost u Dunjalu, a preziranje smrti. I zato će se god spominje smrt, Gdje je god bliza smrt, Dunjalučar bježi odatle, on ima posla, on, je, on umije s Dunjalukom. A neka zna taj vehnija, koga je upatio vehn, da su se nevjernici okupili, jer je rekao poslanik sallallahu alaihi ve selleme, okupit će se nevjernici oko vas, kao što se gladni okupe oko sopre. Pa odmah sahabi konstatuju i pitaju jel ko možda zbog našeg malog broja o Allaho poslaniće? Kaže ne, innekum jevme idin kathir, vi ćete toga dana biti mnoštvo. Evo imamo kvantite danas. Gdje god pogledaš ima džanija, ima hođa i hađija, ima ljudi sa lijepim imenima, a nigde slava, la haule ula kuvata illa billah. I kad spomeneš islam, sa svojim pravim odlikom i sistemom, kažu ljudi ti si lud, pa za ne vidiš sada da su demokratski izbori, moraš dati svoj doprinos, moraš i ti anirovati na ovaj sekularistički sistem, moraš i ti biti onaj koji ćeš kazati Bogu Božije, a caru carevo, la haula wa la kuvvete illa billah. E to je ima nas puno ali to ne predstavlja nikakvu opasnost za naše neprijatelje. Oni su se baš okupili oko sofre, kao što se gladni okupe kada su gladni. A zašto je to sve tako? Pa zato što je ušao u dunjalu u naša srca. Nama je prioritet, svi prioriteta posao da mi živimo. I tu nema nigdje ni podrazno umiranje i nekakva žrtva za islam. I onda imamo ovo stanje koje danas imamo. E ovo su nevijenici radili na ome. Inne ledine kefaru yunfikuna muvarahum li jasudno an sebili la. Nevijenici su evo potrošili puno para da nas odrate od Islama, od Allahova puta. I uspjeli su. I danas ako govoriš o Islamu, ako planjaš pet vakata na namaza u džematu, ako spomeneš džihad, Ako spomeneš davanje, i pomaganje, odmah sve monafiške uši se dobro načule da zapamte sve i riječ. Ali znajte svi oni koji skvrkalite protiv muslimana, hizi ufid dunja ufid ahirati adabu šedir, bit ćete poniženi na ome svijetu, Allah će vas poniziti, za nije Fir'aul govorio da je Ana robu kumun a'la, da ni, za nije govorio da je on najveći bog pa se uguši taj Bog, nije mogao prožniti vode, nije mogao vodu blokirati, a kao ništa drugo, spriječiti. E tako će svi lažni bogovi i oni koji nešto drugo mimo Allaha Đelešanu obožavaju, biti uništeni, poniženi na ovom svijetu, a onda je ume na kuli džehenneme halim teleti. A onda kada džehennemu se kaže jesi li se napunio, Džehennem će progovoriti, ne mali čuva džehennema. Džehennem će progovoriti, Allah će mu dati moć govora, pa će kazati Helmin Mezir, ima li još koga ima? Vole kad naravna li džehenneme, ketiran mi nam džinni on ins. Mi smo za džehennem pripremili mnoge džine i mnoge ince, mnoge ljude. Lehum kulubu la jefkahu ne biha. Imaju srca, sa njima ništa ne razumiju. Lehum ajinu la jubsiru ne biha. Imaju oči, sa njima ništa ne vide lehum adalla jesna'une biha, imaju i uši, ali ništa ne čuju. Ulajke ker en'am, oni su kao stoka, verhum avol, i još gori od stoke, ulajke humul gafilun, oni su pravo gafletu, oni su luda za džahennem, la hawla u la kuvata illa billah. Draga moja braćo, sjećam se dobro, neki engleza muslimana, koji nisu dobro znali Kur'an da uče, a došli su da nam pomognu. I mnogi Arapa, ja sam ih često pitao, što ste vi došli u Bosnu? Kako ste vi stazali da mi ovdje postojimo? Pa kažu mnogi, mi nismo znali Bosna gdje se nalazi. Geografski nikad nismo čuli za nju. Nismo znali. Ali kada su počeli vapaji i kada smo vidjeli šta smo vidjeli, nismo mogli ravnodušni ostati. Pa su mi citirali jedan kuranski ajet i rekli mi, ovaj nas je ajet dove u Bosnu. Zbog ovoga ajeta smo došli, nismo mogli ostati ravnodušni. U kome Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا Zar se vi kaže nećete boriti za potlačene žene, starce i djecu koji vape i pozivaju Rabbena ahrižna min hadil qarijeti zalimi ahluha gospodaru spašavaj nas, gospodaru, izbavi nas iz ovoga naselja čiji su namjesnici, puni zuluma. Daj nam pomagača i daj nam prijatelja. A nakon toga Allah Đelešanu konstatuje الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن الشيطان كان إن كيد الشيطان كان ضعيفا Oni koji vjeruju, oni se bore na Allahovom putu. A oni koji ne vjeruju, oni se bore na putu Paluta. I ovih dana, kogo štiti ove sa bandera, ili štiti ove vladare u arabskom svijetu, ili štiti ovu međunarodnu zajednicu i razjedinjene nacije, taj se bori na putu Paluta. A znate li šta je tagut? Tagut je šeitan. Tagut je onaj koji se uzdigao izad Allaha i propisuje zakone i hoće da ljudima uspostavi red, to jeste nered. A da Allahov din se stavi negdje po tepi. Zato, draga moja braćo, evo zbog čega smo mi dobili pomoć. Zbog jednog ajeta su mnogi mladići ovoga umeta ostavili svoj izobilj ostavili svoja uživanja, ostavili svoje majke i babe i žene i djecu, došli da nam pomognu i donijeli nam i u džepovima i donijeli imana u svojim srcima, pa da nije Allah subhanahu wa ta'ala poslao Allahom dozvolom takve ljude, ne bi mi danas ovo razumijeli o čemu govorimo. Bili bi mi muslimani kao što su naši bošnjaci koji su doživjeli 11 poniženja a i 12 neće preživjeti ako ovakvim putem i ovakvom politikom budu hodili. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala poslao te mladiće i mnoge muhsine koji su otvorili svoje novčanike i trpili hladoću Bosne i tegove iskušenja zato što su shvatili da su innenel mu'minune ihva, da su muslimani braća i da su muslimani kao jedno tijelo, ako zaboli jedan organ, čitavo tijelo ne može da spava i osjeća ručinu. Ibu Sirinova majka je vidjela Ibu Sirinu zabrinutom, pa ga je pitala šta je sine, da ti nije došao haber, da je tamo neki musliman u Kini imao neko iskušenje. Gdje je tadašnji današnji Damask? i današnja Sirija, to jeste Šam, a gdje je Kina odatle? Tada musliman je bio zabrinut ako čuje za jednog muslimana na kraj svijeta da ima neki belaj. A mi danas imamo belaj u svojim familijama, imamo bandu u svojim kućama, imamo neprijatelje slava koji ne padaju Allahu na seždu u svojim kućama koje mi dovimo kao bikove za klanje. I onda i češemo pivo i pregledamo. A kamo li onda šta se dešava mimo naših kuća i kakvim usibetima danas živi ovaj umet. Zato molim Allaha tebarekevo ta'ala da ne budemo od oni koji će samo čitati novine i gledati plazme i brojati žrtve po internet stranicama, nego da budemo muslimani koji će biti ljudi od dijela ako ne možemo ništa drugo, ima ono što možemo i to je drugi dio naše hudbe, pulu kao je hada, astavfirali u lekom, astavfiruhu, innahu huwa gafuru rahim, u ahiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Astavfiruhu. الحمد لله رب العالمين الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Al والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين Ovo je konstatacija, draga moja braćo. I ovo su činjenice. I svi smo mi danas dobro upoznati. I o vijestima ne trebamo pričati. To svi mi poznajemo. Ali drugu stranu slabo poznajemo. A to je šta je hal. šta je rješenje i šta treba uraditi. Allah Đelešanu kaže فَتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ Bojte se Allaha Đelešanu koliko možete. Svako zna svoje mogućnosti. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا سَعَهَا Nikoga Allah ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. Ali zaista, draga moja braćo, danas ummet ima svega, samo nema imana. Danas umet ima svega, samo nema iskrenosti i onoga što čini čovjeka pravi predstavnikom Islama. Pa zbog toga, ono prvo što treba umet da uradi i što mi kao svaki pojedinac treba da uradimo, jeste da se vratimo svome biću. Jeste da se vratimo svome biću. Inna Allahe la yugayru ma bi hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni sam sebe. Neće Allah pomoći siricima, niti bošnjacima, niti jemencima, niti drugima dok oni se ne vrate Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa je prva zadaća svi u nas da se vraćamo iskreno dinu Allahu te bareke wa ta'ala. Fa firru ila Allah, da bježimo Allahu subhanahu wa ta'ala, čineći Allahu istigfar, čineći Allahu pokajanje, ostavljanje velikih grijeha, kajanje za male grijehe i konstantno održavanje imana na jednom velikom zavidnom nivou, jer je iman, draga moja braćo, dar od Allaha subhanahu wa ta'ala i održat će ga onaj koga bude čuvao, čistio i održavao, kad eflaha men zekaha, wa kad haba men desaha, uspit će onaj koga bude čistio, održavao, a u propašte biti onaj koga zapusti i zato nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio strogo da stalno budemo u dobrim dijelima kako bi nam iman konstantno rastao. Pa moramo prvo poraditi na imanu. Sam će iman, on proizvodi pozitivnu energiju. Nakon imana nećeš odspavati lako. Kada budeš uzimao kašiku, često će ti suze udariti na oči, nećeš moći progutati taj zalogaj kada budeš vidio muslimana koji vapi da mu se da kap vode. Nećeš moći po čitavu noć spavati, a da ne ustaneš i da kada Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na dunjalučko nebo, ne digneš visoko ruke i ne kažeš ja rab, ja rab, naša braća u Siriji, naša braća u Jemenu, naša braća u Afganistanu, naša braća Dinem Dunjavuka, pomozi gospodaru, ti si obećao pomoć, mi te molimo za pomoć, budi pomagač onima koji su potlačeni, ženama, djeci, napačenima, Izbavi iz teških situacija i sačuvaj od poniženja i silovanja. Znači, raditi na imanu, ne gledati oko sebe, nego gledati kroz Kur'an, šta radi iman i šta rade, rade ljudi sa imanom. Dok mi se ubjeđujemo, draga moja braćo, dok se mi ovdje ubjeđujemo, hoćemo li jednu deku neku tamo prašljivu odvojiti, ili ćemo nekakvu kilu riže ili brašna zapakovati, ili ćemo kakve garderobe koja nas satre u našim kućama kupiti u nekakve vreće za smeće i gledati šta ćemo to i kome ćemo to uručiti Ima oni koji su iskreni da Allahom tabarik evo ta'ala. Ima ljudi, znate li kada je samo sestra Fatima zavapila iz i Ebu Gurejba da je otišlo stotinu mladića, znali su da ništa ne mogu raditi. Znali su koliko sa američke, američke zatvornika stane obezbeđene. Otišli su da poginu Allaha radi. Nisu tijeli da dođu na sudnji dan i da im se čita ta optužnica, a oni su muškaci, muškarčine pa su sve do jednog poginuli. Vidjeli ste skoro u Afganistanu, samo zbog ovih crtanja i karikatura, otišlo je 12 muđahida na Allahom putu, digli su čitavu američku kasarnu zrak. I svakodnevno takvi ljudi ima. Ako kažem, nismo na tom nivou, i ako je ovo opasno pričati, da nas se ne smije pričati o islamu, o džihadu, nas svak smije da ubija, I zato kažu kada su Englezi okupirali Misr, današnji Egipa, tako zvani, kažu odvojao Engleza zakolje muslimana, pa se musliman vitao, nije lako umrijeti, pa se ratio i svom se je ranu požalio, kaže, zamisli ja ga koljemo se vita, neće da bude miran. E ovo je zapadna kultura. Znači, oni mogu da napadu na čast Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Oni mogu da ruše na hiljede džamija po Indiji. Oni mogu da kolju muslimane svaki dan i da isprobavaju najsavršenija oružja. Oni mogu da zlostavljaju braću palestince 50 godina. Oni mogu da se iživljavaju našim majkama, našim sestrama. A onoga momenta kada mi samo zavapimo i kažemo ljudi moramo se braniti, u pitanju je goli opstanak onda smo mi najveći teroristi i neka smo, alhamdulillah, mi smo muslimani i držat ćemo se svoje vjere, imamo samo jedan život i mi volimo Allaha te bareke o ta'ala, kada ga Allah bude uzimao, da ga Allah uzme onako kako je on zadovoljan, subhanahu wa ta'ala. Mi ne udovoljamo ljudima, a pogotovo neprijateljima Islama i zato jedan od velikih pomagača braći muslimanima jeste da mrzimo onoga koga Allah mrzi a da volimo onoga koga Allah voli. Kako bi bilo neprirodno da mi sada dajemo osmijehe nevjernicima koji su poslali svoje vojske da se bore protiv muslimana. I vidjeli ste ovaj napačni bošeški, bošeški narod. Raspravlja se i raspravlja će se. Treba li nam vojska ikako? Jedno od odnih je glavni da ne bude vojske. On ima 60.000 lovaca. Pripremio je za klanje bošnjaka i neka i tako treba ako se ne opamete. A zašto onda zagovara da ne bude vojske? Kad nama treba vojska, trebamo je slati u Afganistan da ubija braće muslimane. Pogledajte toga sada. Zato mi od tog odnosa prema muslimanima moramo voliti onoga koga voli Allah. I mrziti onoga koga mrzi Allah. Znači moramo jačati kod sebe akidu al vola od bara. Da volimo vjernike bez obzira koje nacije i koje porijekla bili a da mrzimo nevjernike, pa čak oni naše komšije bili, ili u našim kućama živjeli. To je Allahov din. A zatim, draga moja braćo, treba biti konkretan. Opet se vraćamo na naš slučaj, kada smo najviše krvarili. Znajte da su braća iz Palestini, koji mnogi po šatorima žive i dan danas poslali na stotine hiljada deka i dolara i onoga što su sačine se raspolagali. Kada sam bio u Siriji studirao tamo, samo s tim što kaže da sam iz Bosne, za ove je taksista od jednog kraja danas na drugi kraj. Njegov taksi sam ne vedi 500 eura, da ga braćo, pa bi me uvedio u svoju kuću. Kad donese onaj ibrik i one filđane i one čaše za čaj, vidiš koliko je sati vidi da taj čovjek nema mogućnosti da kupi novi ibrik za čaj, a kao je da kupi novi servis čaša, ali on hoće da se sosjeća sa tebom i na kraj pameti mu nije da ti naplati, iako ima potrebu i ti bi mogao platiti i nikakav problem ne bi bio, ali hoće da se sosjeća sa tebom i volite samo zbog toga što ti je, što, je, što si bio u velikom iskušenju I mnogi su nam znali kazati, bili smo spremni da dođemo, ali su nas ovi naši sprečili, ali nam nisu jedno mogli zabraniti, a to je da smo stalno pratili šta se vama dešava i Allaha subhanahu wa ta'ala molili, dizali smo svoju čeljad i čitavu noć, ili dio noći, ili na skupovima da se okupljaju muslimani, spominjali i Allaha te barakevo ta'ala molili da Allah pomogne. I zaista, draga moja braćova, Nismo tu pomoć osjetili na svojim kožama. Za nije tako? Ovo je bio plan da nas za 14 dana nema. Evo sad im ne ide taj plan po programu. Vjerovatno će morat sebi produžiti i neko drugo polovrijeme napraviti. Ali mi ovdje sad govorimo, jesmo li mi, Omer, Omer je san, Iler je san, jesmo li mi od onih koji uzračamo na ihsan, ihsanom, ili na ihsan uzračamo onim što je zabranjeno. Zato, draga moja braćo, Allah zna naše stanje. I ne nemojte od danas da budete ravnodušni. Svako neka razmišlja na koji način može pomoći ovome umetu. I znajte, tek je počelo da se krvari. I neće stati Allah najbolje zna. Dogod ne dođe pobjeda Islama, znači trebamo se svi mobilizirati. Trebamo svi stati u odbranu Islama shodno našim mogućnostima i onim resorima s kojim raspolažemo. Zato, dragi moj brate, ovo je s jedne strane dobro i Allah subhanahu wa ta'ala kada stavlja vjernika ili vjernike na iskušenja, to je iz ljubavi opet prema vjernicima. Pa će sada doći te obje ko nije razmišljao, pa će sada dobiti nagradu ko nije znao šta je nagrada šehadata, sad se pruža prilika sad će ranjeni dobiti priliku da mu se svi oproste i da ga mnogi pripaze i na njemu mnoge se vape zarade. Sad će bogataši moći da zarade svojim parama džennet. Sad će doktori moći da zarade mnoge se vape s tim što će biti muslimani doktori bez granica koji neće s lošim nijetima ići kao što idu kršćani dolaze ovdje kod nas. A to je sve pozadina širenja kršćanstva. Sad će moći On je hrabri komandoci koji je Allah subhanahu wa ta'ala iskušao velikim mišićima i hrabrim srcima upatit se puta i otići i stati i dati se na raspolaganje braćim muslimanima koji se bolje na Allahovom putu. Molim Allah tabarake wa ta'ala da nas Allah dželnešanu uvrsti u pomagače njegove vjere. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da bude sa nama zadovoljan našom vjerom molim Allah subhanahu wa ta'ala da ubrza pomoć Islama i pobjedu Islama na svih prostorima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da bošnjački narod vrati u Islam na najljepši način, da im omili iman Islam, a da im omrzi griješenje, neprijateljstvo i novotarije. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da sačuva muđahide i vođe džihada od neprijateljskih aviona i njihovi sleti. Molim Allah tabarke wa ta'ala da se odriješi jezik u lemeri, da progovore i dignu ovaj narod na noge i da se ne bore za položaje i ko će biti novi rejs, a ko će biti stari rejs, ko će biti novi muftija, a ko će biti no, stari kadija, nego se bore za prosperitet islama, i da Islam i žrtva za Islam bude na prvom mjestu, a sve ostalo negdje tamo na nekim drugim mjestima.